Aquí sin esa Cristo no se alaba. No creemos en nombre, esa película se acaba. Ah. Antes que te maten o te encierren, cabrón juega vivo, no te olvides que en ah. palo y corta con chi, hay palo y corta con chi, hay palo y corta con chi, tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. El palo y corta con chi. el palo y corta con chi. el palo y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Tengo los palos, la corta y los chi. Oh, la 23 en tripi. Oh, te pillamos en el G. Oh, al otro día te hago un Patrick Ewing el knees Siento que tengo problemas mentales. Este es mi mí con todos los metales. Si te des preguntando por mí, ven acá, son artistas federales. Investiga los pasos que doy. Millonario vivo como Floyd. Si me muero, y puta, se queda mi ruta y en ella el caballo de Troy. Yo, el palo y no es de El manga 5 100 p, pa. Esta mafia no hay muñeca. se y bola la catrueca. Ah, yo no conozco mi fin, ah, de la olla eres Don King. Louis Vuitton, tiene su brinco, oh, yo sigo Rockwell así. Sin esa cripto no se alaba. No creemos en nombre, esa película se acaba. Ah. Antes que te maten o te encierren, cabrón, juega vivo, no te olvides que el con Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. el palo y corta con chi. Hay palos y corta con chi. el palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Yo no suelto el palo ni el peine barato, Mío son los carepatos. Me quieren muerto hace rato, pero los y los dejo como de retrato. matando los fees y poniendo a sonar la rápida con chi. Yo sé que hacer lo que puede, pero ninguno se atreve. Poner la prueba a las nueve, atentamente blanca nieve. El Barbie de nadie me ven. Te tengo en la listita negra también. Si solo visas Carolina. Oh, mínimo 100 en LA con los Gris, Nueva York con los Blogs. En PR nada de eso existe, esto es todo el mundo con la clo, Esto es todo el mundo con Ya aquí no hay ni bueno ni malo, este Si no se alaba, no creemos en nombre, esa película se acaba. Ah. Antes que te maten o te encierren palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Hay palos y corta con chi. Tú estás puesto pa' mí, yo me pongo pa' ti. El mueca, uh, un wizard, ponte pa' mí.